die boodskap gehoor het, het hy een vergadering met die leiers van Jeda en Jerusalem beleid. Hy en al die mensen van Jeda en die inwoners van Jerusalem, die priesters en die leviete, die belangrikes en die onbelangrikes, het naar die tempel toegegaan. Daar het hy vir hulle die hele wetboek voorgelees wat in die tempel van die Heere gekry is. Josia het toe op die koningse ereplek gaan staan en met die Heere ooreenkomst gesluit. Hij het beloof om met volle oorgave alles te doen wat die Heere in die wetboek vraag. Hy het ook van al die mensen van Ida en Jerusalem verwag om hulle aan die ooreenkomst te hou. Die hele volk het hulle aan hierdie ooreenkomst verbind. Josia het daarna al die goed wat vir die Heere aanstootlik was uit Israël laat wegneem. Hij het elke Israëliet verplug om die Heere hulle God te dien. Voor de rest van zijn leven het hulle nie weer weggedwal van God, die Heere, nie.